الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دونك on va إن شاء الله أوكي لشيخ cheikh والنخ... والنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا آه، تفهم من مما تقدم ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها فنقول, آه، فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل <coughs> فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند ككفر فرعون وإبليس وأمثالهما Le Cheikh il dit, on va terminer la, la, la parole au sujet de tout ce qu'on a mentionné en mentionnant une question très importante et très grande euh, et euh, on peut comprendre cette question-là par rapport à ce qu'on a déjà mentionné depuis le début, mais le Cheikh il dit, étant donné que c'est tellement important, on veut en parler euh, d'une façon plus spécifique et plus particulière à cause du nombre d'erreurs qui se produit à ce sujet-là, au sujet de cette question-là. Et donc, on, dit, il n'y a pas d'autre que le tawhid, il faut qu'il soit avec le cœur, avec la langue et avec les actions. S'il y a un problème qui se passe dans une de ces trois choses-là, soit dans le cœur ou dans la langue ou dans les actions, s'il y a une défaillance ou un, défaut dans le tawhid, dans une de ces choses-là, <clears throat> alors quelqu'un n'est pas musulman. S'il connaît le tawhid mais il ne l'applique pas, alors il est kafir et il est quelqu'un qui s'est opposé à la vérité, comme Pharaon et Iblis et euh, les gens de cette catégorie-là. Donc le cheikh il dit, euh, Cheikh Zayd il explique, il dit والمسألة التي ختم بها المؤلف هذا في هذا الكتاب الجيد النافع في عقيدة التوحيد وإزالة شبهات المشركين وسماه كشف الشبهات هي ما ذكره بقوله لا خلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل Euh, le cheikh il dit que la question que, par laquelle le cheikh a voulu terminer ce livre, Kashf al-Shubuhat, qui est une réfutation des Shubuhat des Mushrikin, c'est la question que le tawhid, il faut qu'il soit appliqué avec le cœur, avec la langue et avec les actions, les trois ensemble. Et euh, le cheikh il dit وهذا هو الحق أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب فيعتقد المكلف بقلبه وحدانية الله وأنه لا يجوز أن تصرف العبادة لأحد سواه كما يجب أن يعتقد العبد المكلف ربوبية الله تبارك وتعالى أنه المنفرد بالخلق والرزق وتصريف الأمور وأن يعتقد العبد بأن الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى اللائقة بعظمته وجلاله وأن أن يؤمن بكل ما جاء عن الله وجاء به رسول رسول الله عن آه، رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم يؤمن ويؤمن المكلف بذلك كله تصديقا بقلبه ولا يكفي أن يكون مصدقا بقلبه حتى ينطق بلسانه بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وبما, لا وبما لها من أركان وشروط وحقوق ومكملات ولا يكفي أن ينطق بلسانه بل لا بد أن يتبع ذلك بالعمل بجوارحه فيؤدي الصلاة المفروضة والزكاة المفروضة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل النصيحة وتعلم العلم وتعليمه إلى غير ذلك من أعمال الجوارح التي لا تدخل تحت آه، العد والحصر في مقام واحد. Bon, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire ici que le tawhid, il faut qu'il soit absolument par le cœur. Et là, qu'est-ce qu'il fait le cheikh Il donne des exemples de tout ce qui a rapport avec le, le tawhid euh, par rapport au cœur. Il dit par exemple de croire que la personne qui est musulman et qui a atteint l'âge de la puberté et qui a toute sa raison, hein, qui a rempli les, conditions pour être mukallaf, eh ben, celui-là, il doit croire dans son cœur à l'unicité de Dieu. Et donc, il n'est pas permis pour lui de donner à autre que Allah une forme quelconque d'adoration. Et c'est obligatoire pour lui également de croire que Allah il a la souveraineté totale. C'est lui qui est le seul qui peut créer qui peut donner la subsistance à la création, qui a le contrôle total de tout ce qui se produit, et il doit croire, le serviteur doit croire que Allah il a les plus beaux noms et qu'il a les, attributs de grandeur qui lui conviennent, c'est-à-dire qui convient à sa majesté et à sa grandeur. Et euh, il doit croire en tout ce qui a été ramené euh, au sujet d'Allah par Allah et euh, par l'intermédiaire de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, selon la, la signification ou la, selon ce que Allah a voulu et selon ce, ce, que son messager a voulu par ce qui a été révélé, c'est-à-dire dans le sens que Allah dans le sens que Allah a voulu et dans le sens que le prophète sallam a voulu et non pas selon ses propres interprétations. C'est-à-dire on ne doit pas interpréter la parole d'Allah, la parole du prophète sallam de façon à détourner leur sens. Il faut les prendre tel qu'il a été dit par Allah et son messager. Et il faut que le, musulman croie que tout ce qu'il a reçu de la part du prophète sallam, hein, qui vient d'Allah, il doit croire en tout ça avec son cœur. Et c'est pas suffisant. Donc là, on a expliqué ce qui doit être dit par le cœur, hein, qu'est-ce qui doit être cru par le cœur. Et il dit c'est pas suffisant. Il faut également que la personne qui a cru à tout ça dans son cœur l'exprime par sa langue en disant La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Hein, il doit exprimer ce témoignage qu'il reconnaît la véracité de tout ça en exprimant ça par le témoignage, hein, Et également de tout ce qui est inclus dans ce témoignage-là de conditions et de piliers et de droits et de, de perfectionnement. D'accord Parce que, bien entendu, on sait que le témoignage, la ilaha illallah, il a des conditions, et il a des règles, il a des piliers qu'on doit respecter, d'accord euh, Et donc n'est pas suffisant seulement de le prononcer de le dire euh, avec la langue, il faut également agir avec notre corps, le mettre en application par les membres de notre corps, comme par exemple lorsqu'on établit la salat obligatoire et lorsqu'on paie la zakat, lorsqu'on fait le, jeûne, lorsqu'on fait le hajj, lorsqu'on ordonne le bien, lorsqu'on interdit le mal, lorsqu'on donne le bon conseil, lorsqu'on enseigne une science ou lorsqu'on euh, apprend une science également, euh, et toutes les autres actions de notre corps qu'on peut, euh, qu'on peut faire avec notre corps, tout ça, ça rentre dans cette signification-là. Et donc, c'est pour ça que le cheikh il dit que le tawhid, il, doit, il doit être appliqué par le, par le cœur, par la langue et par le corps. Hein, c'est pas juste euh, un de ces trois-là. C'est comme al-iman, comme on dit al-iman, qawlun wa amal, on l'a expliqué ça. Hein, donc, euh, tawhid c'est également avec, euh, c'est qawlun wa amal. tawhid c'est des paroles et des actions, là, des paroles du cœur, les paroles de la langue, des paroles du corps. D'accord Et les actions du cœur, les actions de la, de la langue et les actions de du corps également. Donc le chef il dit euh, وإن قال بلسانه أو الشيخ الزي فإذا جمع العبد بين اعتقاد القلب فيما يجب اعتقاده وقول اللسان وعمل الجوارح فهو المسلم حقا وهو الموحد حقيقة Donc si le musulman, le serviteur d'Allah, a cru avec son cœur ce qui est obligatoire pour lui de croire et qu'il a dit avec sa langue ce qui est ce qui est obligatoire de dire, et qu'il a fait avec son corps tout ce qu'il est ordonné de faire, alors lui c'est le vrai musulman, et c'est lui le vrai muwahid, c'est-à-dire le vrai musulman qui a unifié Allah dans tous les aspects de l'unicité et du tawhid. Après il dit, وإن, لم وإن قال بلسانه ولم يعمل بجوارحه شيئا من الفرائض والواجبات ولم ينتهي عن المحرمات ولم يصدق بقلبه وهو قادر على ذلك فهو كاذب في دعواه وإن اعتقد بالقلب ولم ينطق باللسان ولم يعمل بالجوارح بما هو مفروض عليه فليس, من فليس معه إسلام ولا إيمان أو عمل بالجوارح مع فساد معتقد القلب فهو من جملة المنافقين الذين توعدهم الله عز وجل بأعظم الوعيد إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إذا إذا عرف العبد التوحيد ولم يعمل به فهو كاذب في دعواه وهو كافر معالج ككفر فرعون وإبليس ومن معهما كما ذكر الشيخ رحمه الله donc le chef il dit que si la personne a dit quelque chose euh, il a dit le, le shahada avec sa langue mais il n'a pas appliqué rien avec son corps, ni des obligations, ni des choses euh, qui sont obligatoires, hein, et qu'il n'a pas cessé de faire les choses interdites, hein, il n'a pas réellement euh, cru avec son cœur, s'il est capable de le faire. Hein, c'est-à-dire, s'il est capable de mettre ces choses-là en application, il est capable de faire ce qui est obligatoire, et il est capable de, se, de, de cesser de faire ce qui est haram, et qu'il ne, qu ne, fait rien de ça, et qu'il ne respecte rien de ça, il dit alors cette personne-là, il n'a pas cru avec son cœur et il a menti dans sa prétention euh, à la foi. Et s'il a cru avec son cœur, mais qu'il n'a pas prononcé la foi avec sa langue, n'a pas dit le shahada, et qu'il n'a pas appliqué avec son corps les choses qui ont rapport avec le tawhid et avec la foi, alors euh, il n'a pas fait ce qui est obligatoire pour lui, alors il n'est pas, il n'a pas d'islam il n'a pas d'imam, il n'a pas d'islam et il n'a pas de foi. Ou bien, si quelqu'un a fait des actions avec le corps, des actions de, l'islam avec le corps, mais il n'a pas eu la bonne aqida dans son cœur, alors il fait partie des hypocrites, ceux que Allah a menacé de l'enfer par la plus grande menace en disant, Inna certes les hypocrites seront dans le plus bas niveau de l'enfer et tu ne trouveras pour eux aucun secoureur. Donc le cheikh il dit donc dans ce cas-là, euh, si un serviteur a connu le tawhid mais il ne l'a pas appliqué, alors c'est quelqu'un qui a menti et qui a menti dans sa prétention euh, et donc il est kafir et il est euh, quelqu'un qui oppose euh, la vérité. Il, il, a, il est un kafir et il est quelqu'un qui rejette la vérité, comme le coffre de Pharaon et le couple de Iblis. Parce que Pharaon, il, le il savait la vérité, il savait que, Pharaon, euh, que Moussa était véridique, mais il refusait la vérité par orgueil, et par fierté, et par opposition. Et Iblis, c'est la même chose. Iblis, il a refusé la vérité qui venait d'Allah pour les mêmes raisons, comme le cheikh a mentionné. Donc, euh, ça c'est la fin de, ce, de, de ce passage-là. Après le cheikh dit وهذا يغلط فيه كثير من الناس ويقولون إن هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكن لا نقدر أن نفعله ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وغير ذلك من الآيات كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فإن عمل فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق وهو شر من الكافر الخالص إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وهذه مسألة كبيرة طويلة تتبين لك آه، تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس وترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف آه، لخوف نقص دنيا أو جاه أو مداراة وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا نعم دونك le chef il dit qu'il y a une erreur également que, beaucoup de gens font, c'est qu'ils disent que tout ça ce que tu dis c'est la vérité et on le comprend, hein, mais, et on témoigne que c'est la vérité, mais euh, on n'est pas capable de le faire. Et euh, ce n'est pas permis pour les gens de notre région ou de l'endroit où on est euh, et de, il donne des exemples, des excuses de ce genre. Ah, là où on est, on ne peut pas faire ça, ou c'est pas permis, ou des choses comme ça. Et le chef, il dit qu'il n'a pas su, celui-là, ce pauvre, en réalité, que la plupart des, des, des, chefs de la mécréance ont reconnu la vérité, mais ils l'ont abandonné à cause de ce genre d'excuses. C'est-à-dire, les, les, les, chefs parmi les plus grands parmi les forts qui ont existé, ils ont la plupart du temps reconnu la vérité qui vient d'Allah. Mais ils ont refusé de suivre cette vérité-là pour ce genre d'excuses, pour des excuses de ce genre. Hein. Donc le chef, qu'est-ce qu'il essaie de faire comprendre, c'est que euh, de donner des excuses pareilles, c'est pas c'est pas suffisant et c'est pas valable pour les questions qui ont rapport avec le tawhid hein, et l'application du tawhid. Et le Cher, le chef, il dit que euh, souvent c'est des arguments que ces gens-là ramènent, c'est des excuses pour des choses de dunya. Ils refusent d'opposer les gens du shirk à cause des choses de la dunya, des choses de ce genre. Et donc ils vont continuer à pratiquer le shirk et à faire le shirk et à ne pas dénoncer le shirk que ces gens-là font pour des biens ou pour des relations qu'ils ont avec ces gens-là dans la dunya et des choses de ce genre. Et donc ils donnent des excuses. Et le shirk va expliquer par la suite qu'est-ce qu'il veut dire. Et il donne des versets comme par exemple le verset 9 dans Surat At-Tawbah, euh, c'est-à-dire ils ont vendu les signes d'Allah à vil prix, hein, à, un petit prix. Ils ont vendu les versets d'Allah, les signes d'Allah à petit prix, pour un bien dans la dunya. Hein, et beaucoup d'autres versets de ce genre-là. Et il mentionne également, يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُم, le verset 146. Ils, ils savent que c'est la vérité comme ils savent et comme ils connaissent leurs propres enfants. Ça c'est les kuffars. Quand ils entendent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'islam, ils, ils le reconnaissent. Ils reconnaissent que c'est la vérité comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Euh, فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا si quelqu'un applique le tawhid en apparence mais qui n'a pas compris sa signification et qu'il ne l'a pas cru avec son cœur, alors c'est un hypocrite. Et le chef il dit qu'il est pire que le kuffar qui est clair, c'est-à-dire quelqu'un qui est ouvertement mécréant et qui lui dit, il est pire que celui-là. Parce que Allah a dit à propos de l'hypocrite qu'il est dans le plus bas niveau de l'enfer. Et ça c'est le verset 145 dans Surat An-Nisa. Maintenant l'explication du chef Zayd à ce sujet-là. Il dit, « Aqul inna tawhid Allah bima'nahu sahih » الذي هو الحق الذي أمر الله به ونهى عن ضده euh, ah oui j'ai oublié de traduire la fin il dit cette euh, question qu'on vient de mentionner c'est une question très grande et très longue et euh, tu vas réaliser ce point là qu'on vient de mentionner sur les langues des gens quand tu discute avec eux, et tu vois que euh, celui qui connaît le tawhid et qui ne l'applique pas, qu'il qui abandonne l'application du tawhid à cause, parce qu'il a peur de perdre quelque chose de la dunya, ou qu'il a peur de perdre son prestige, sa position, ou bien, euh, pour, pour, disons, euh, plaire à des gens, en apparence, tu vois que, euh, et tu vois également d'autres personnes, qu'est-ce qu'ils font ils, appliquent le tawhid en apparence et non pas euh, intérieurement. Et donc là, il explique, il dit, le tawhid dans sa signification, il dit, notre tawhid Allah, notre tawhid Allah, بمعناه الصحيح بمعناه الصحيح هو الحق الذي أمر الله به ونهى عن ضده فمن اعتصم به وقام بحقوقه نجا ومن أدلى بعذر بعذر بعذر أملاه عليه إبليس وهو أنه لا يقدر أن يعمل بالتوحيد لأن أهل بلده لا يرضون ذلك أو لأنه لو عمل بالتوحيد لسلب منه الجاه أو المال أو نبذته العشيرة أو أبغضوه أو ما شاكل ذلك فهو المشرك وهذه الأعذار إنما تميل آه، تمليها إنما تمليها الشياطين الإنس والجن على من قل علمه وكثر جهله وضعف إيمانه وعقله وفساء آه، وعقله فساء عمله أما من أعطاه الله عز وجل فقها في عقيدته وصبرا ويقينا واحتسابا في كل ما يقدم أو يؤخر فإنه يقدم فإنه يقدم مراضي الله تبارك وتعالى على هوى النفس وعلى رأس الآخرين وعلى متطلبات الناس وإن سخطوا في الحديث الثابت آه، عن النبي صلى الله عليه وسلم من التمس رضا, رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس سخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط, وأسخط عليه الناس نعم donc euh, on a dit que le tawhid dans sa, dans sa signification correcte celui que Allah a ordonné et celui qu'il a interdit aux gens d'opposer celui qui s'y accroche et qui reste ferme sur ses droits il sera sauvé mais celui qui a, qui a essayé d'amener des arguments ou des excuses et des prétextes hein, que Shaitan lui a dicté, euh, c'est-à-dire comme par exemple de dire je ne peux pas appliquer le tawhid parce que les gens où je vis ils n'aiment pas ça et ils ne l'acceptent pas. Ils disent ça c'est celui qui, qui dit des choses pareilles ou qui dit qu'il ne veut pas appliquer le tawhid parce qu'il a peur de, ou parce qu'il ne veut pas perdre sa position, c'est bien, et il ne veut pas se faire rejeter de sa, de sa famille, euh, ou il veut pas que sa famille le déteste, ou des choses de ce genre, il dit ça c'est le mouchrik. Il dit ça c'est le mouchrik. Et dit toutes ces excuses-là, c'est des excuses que le shaitan utilise. Hein, il met ces excuses-là chez ces gens-là parce qu'ils ont peu de science. Ça c'est des shayatines parmi les hommes et parmi les djinns qui insufflent qui souffrent ces excuses-là à ces gens-là à cause de leur grande ignorance et de leur la faiblesse de leur foi et leur peu de raison. Ok Et donc, euh, euh, Allah subhanahu ta'ala, euh, le cheikh il dit, celui, celui à qui Allah celui à qui Allah a donné la compréhension de cette aqidah et de la patience et de la conviction et qu'il cherche la récompense d'Allah dans tout ce qu'il fait dans tout ce qu'il avance et dans tout ce qu'il retarde, alors celui-là, il met de l'avant ce qui plaît à Allah, hein. même au-dessus de ses propres désirs personnels, il place l'agrément d'Allah au-dessus de tout, même contre lui-même, et il place l'agrément d'Allah au-dessus des opinions des autres, hein, et il place l'agrément d'Allah au-dessus de ce que les hommes lui demandent, hein, même s'il se fâche contre lui, même si les gens se fâchent contre lui parce qu'il place les, choses que Allah aime au-dessus de tout. Comme c'est mentionné dans le hadith authentique, euh, qui, dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui recherche l'agrément d'Allah en mettant les gens en colère, celui-là, Allah va être satisfait de lui et Allah va faire que les gens seront satisfaits de lui également. Mais celui qui cherche à mettre en colère Allah pour satisfaire les gens, Allah se mettra en colère contre lui et il mettra les gens contre lui également en colère aussi. D'accord Et ça c'est un, ça c'est quelque chose de très important à comprendre, surtout aujourd'hui, dans l'époque actuelle. Parce que les gens essaient toujours de faire plaisir aux autres. Actuellement, aujourd'hui, c'est souvent comme ça. Les gens veulent toujours parler ou dire des choses ou faire des choses pour que les autres soient satisfaits, même si ça déplaît à Allah. Ça, c'est incorrect. Donc, euh, ce hadith, il est rapporté par Ibn Hibban dans son Sahih, et par Al-Tirmidhi, et par Al-Haythami, et Sheikh Al-Albani, il l'a déclaré Sahih euh, dans Sahih Sunan Al-Tirmidhi. Donc, euh, le Sheikh ensuite, il dit, فدعوتنا لمن أكرمهم الله عز وجل بالتوحيد والفقه في الدنيا وصحة المنهج في عقيدتهم ودعوتهم وجهادهم وأمرهم ونهيهم ونصيحتنا لأنفسنا ولهم أن يثبتوا على هذا الحق المبين وأن يدوموا عليه وأن يتوسعوا في التفقه فيه دائما وإن ينشروه بين الخلق ما دامت الفرصة مواتية والكلمة آه، والكلمة تسمع والأمر آه، ميسر والسبل سهلة وهذا واجب من أنعم الله عليهم بنعمة التوحيد أن يطبقوا ما يعتقدون بقلوبهم وأقوالهم وأعمالهم وأفعالهم ما دامت الروح في الجسد وهذه هي الحياة الطيبة المباركة التي من أسعده الله تبارك وتعالى بها فقد فاز فوزا عظيما وسعد في, الدنيا في دنياه وبرزخه وأخراه وسعادة آه، تامة دائمة ليس معها ولا بعدها شقاء ولا نقصان أو أذى Donc, euh, le chef il dit ici, euh, que celui que Allah celui à qui Allah a euh, donné, euh, celui que Allah dit, ah oui, il dit qu'est-ce qu'on demande à Allah, c'est que c'est que celui qui à qui Allah a donné le tawhid et la compréhension dans la religion <coughs> et un, un, bon manhaj dans sa aqida et dans sa da'wa et dans son jihad et dans son commandement et son interdiction, on lui donne le conseil pour nous-mêmes et pour eux de rester ferme, de rester ferme euh, sur la vérité, sur cette vérité qui est claire, et de rester dessus, hein, et euh, de continuer à élargir leur compréhension et leur, euh, de rester continuellement dans l'augmentation de notre compréhension et de répandre cette compréhension-là à travers à travers les, avec les gens et de leur expliquer et de leur transmettre aux autres. Euh, tant que les gens ont la chance de le faire, et tant que la parole est écoutée, et tant que la chose est facile, et que les voies qui euh, amènent à ça sont euh, possibles et faciles. Et il dit que ça c'est obligatoire pour celui à qui Allah a donné cette ni'ma, cette grâce de connaître le tawhid et de l'appliquer, hein, et d'appliquer ce qu'ils ont dans le cœur, dans leurs paroles et dans leurs actions euh, et tant qu'ils ont un, que tant qu'ils sont en vie, hein, que leur âme est dans leur corps, ils doivent continuer. Et il dit que ça c'est la bonne vie, c'est une vie qui est bénie, euh, et c'est la vie de celui à qui Allah a donné la, le bonheur euh, et la joie. Hein. Et celui qui a cette vie-là, eh bien, par cette vie-là, il aura le succès, un succès énorme et une joie dans cette dunya dans son barzakh et, et dans l'akhira, il aura une, une, une joie éternelle et continuelle et parfaite et après et avec cela il n'y a aucune tristesse, aucune faiblesse et aucune nuisance. Après le chef il dit شيخ محمد عبد الوهاب فإذا سألته عما يعتقده بقلبه فإذا هو لا يعرفه ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله أولهما ما تقدم من قوله تعالى لا تعز لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه اللعب والمزاح تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن تكلم بكلمة يمزح بها Donc le cheikh il dit que euh, si tu demandes à cette personne-là qu'est-ce qu'il croit dans son cœur, tu vois qu'il ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il croit. et donc tu dois lui expliquer. Et, euh, et donc il dit tu dois comprendre deux versets dans le Coran. Le premier, c'est le verset qui dit ne vous excusez pas, vous avez certes mécru après avoir eu la foi. Le verset 66 dans Surah Tawbah, il dit tu vois que certains parmi les Sahaba ont mécru lors de la bataille contre les Romains, la bataille de Tabouk, euh, lorsqu'ils sont partis avec le prophète sallallahu wa sallam, ils ont mécru pour une parole qu'ils ont dit avec leur bouche. Hein ils ont dit cette parole-là dans le but de se moquer, de juste de s'amuser, alors que c'était une parole de coffre. Et à cause de ça, ils ont mécru. Alors le chef il dit, alors qu'est-ce qu'on peut dire de celui qui agit, hein, qui agit, c'est-à-dire qui pratique le shirk ou qui, qui refuse d'appliquer le tawhid par crainte des gens ou par crainte de perdre ses biens ou de perdre sa, son statut et sa position euh, ou faire plaisir à quelqu'un. Et bien ça c'est encore pire que celui qui dit une parole dans le but de se moquer. Et le cheikh en bas ici il met une note, الشيخ il dit ليس مقصود الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تكفير بعض الصحابة الذين ذهبوا في غزوة تبوك وإنما مقصوده هنا مقصده أن هناك بعض المنافقين اندسوا في صفوف الصحابة وتلفظوا بكلمة الكفر التي خرجت عن اعتقاد عن اعتقاد واقتناع بما قالوا فتنبه الشيخ chef il dit quand il dit déclare pas les sahaba kuffar mais en réalité il parle des munafiqin c'est-à-dire les hypocrites qui se sont mélangés aux sahaba et qui ont dit ces paroles de kufr là Donc c'était des gens qui faisaient, qui étaient parmi les sahaba, mais c'était des hypocrites et non pas euh, réellement des sahaba. Donc il faut faire attention à ce point-là. Euh, le cheikh il dit, والآية الثانية والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة فلم فلم يعذر فلم يعذر الله آه، من من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعل فعله سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشرته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره donc là on explique une autre euh, explication c'est le deuxième verset que le cheikh a mentionné c'est le verset euh, 106 à 108 euh, 106 et 107 dans Surat al-Nahl cheikh il dit le deuxième verset c'est le verset qui dit et celui qui a mécru à Allah après avoir eu la foi, excepté celui qui a été contraint alors que son cœur est rempli, et rempli de sérénité, euh, qu'il a la foi qu'il est rempli de, paix. Alors euh, celui-là, il n'est pas mécréant. Toutefois, celui qui a, eu le cœur ouvert à la mécréance, alors celui-là, il aura la, ceux-là, ils auront la colère d'Allah et ils auront un Dieu châtiment. Pourquoi Parce qu'ils ont préféré la vie d'ici-bas à l'au-delà. Euh, donc Allah n'a pas excusé parmi les gens qui ont été contraints, excepté celui qui est, qui est en, paix dans son cœur avec la foi. Hein, ça veut dire si quelqu'un prononce quelque chose qui a rapport avec le coffre ou fait des actions qui est euh, avec connaissance, il est mécréant, excepté s'il est contraint. Hein, s'il n'est pas contraint, qu'il prononce, qu'il fait des choses qui sont chères ou coffre, hein, et qu'il a la connaissance, alors dans ce cas-là, il sera euh, réellement kafir. Et donc le chef il dit que euh, Allah a seulement excusé ceux qui ont été contraints et qui ont la foi dans leur cœur. Mais ceux, oh, oh mais ceux qui ne sont pas contraints, alors ils ont mécru réellement euh, après avoir eu la foi. Peu importe qu'ils l'ont fait par crainte ou qu'ils l'ont fait pour plaire aux gens, pour éviter le mal des gens, ou qu'ils l'ont fait. Hein, Hatim, c'est quoi Par Pitié Ah ok. Euh, à cause de leur, euh, de leur peuple, de leur nation, de leur famille, de leur tribu, hein, pour, pour euh, yani, pas sentiment pour eux, ou peut-être par, euh, comme le frère dit, qawmiya. Hein. Donc celui qui, ou bien celui qui l'a fait pour se moquer, ou des choses de ce genre, alors ceux-là, euh, ils rentrent dans le coffre, excepté celui qui est contraint. والآية تدل على هذا من, وجه من جهتين الأول قوله إلا من أكره فلم يستثن الله تعالى إلا المكره ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل أما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها Cheikh il dit on peut prouver cette, cette euh, affirmation là de deux façons la première c'est que Allah a dit Illa man ukriha, verset 106 dans Surat al-Nahl. Allah a dit Excepté celui qui a été contraint, celui qu'on a forcé. Et Allah a, donc le chef il dit Allah a uniquement euh, fait exception à celui qui est contraint. Et le chef il dit que on sait très bien qu'un euh, être humain, il, il peut uniquement être contraint à la parole ou à l'action. Toutefois, la croyance du cœur, personne ne peut te contraindre, hein, personne ne peut te forcer à avoir une croyance quelconque dans ton cœur, parce que personne ne sait ce que tu as dans le cœur. Donc, à l'écran, c'est uniquement pour les paroles et pour les actions. Parce que personne ne peut rentrer dans ton cœur pour te forcer à dire ou à croire quelque chose dans ton cœur. والثاني قوله تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة آه، فصرح أن, أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو الغضب للدين أو محبة, أو محبة الكفر وإنما سببه أن له في ذلك حظا من, من حظوظ الدنيا وآثار وآثاره على الدين والله أعلم وأعز وأكرم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ça c'est la fin du livre ok et qu'est-ce qu'on a lu en deuxième ici c'est que le cheikh il dit que il dit le cheikh a dit que ça c'est à cause qu'ils ont préféré la vie d'ici-bas à la vie de euh, de l'au-delà et donc c'est clair dans ce verset là qu'ils ont mécru cette mécréance et ce châtiment que Allah va leur donner, c'est pas parce qu'ils ont eu une croyance en, ce qu'ils ont euh, dit, ou bien à cause de l'ignorance, mais euh, ou bien parce qu'ils ont détesté la religion, ou même parce qu'ils ont aimé le couple, mais c'est uniquement parce qu'ils ont aimé quelque chose de la dunya et qu'ils l'ont préféré à la religion. Hein? quand, quelqu'un a été contraint, ok, et qu'il prononce la parole de coffre, qu'il dit la parole de coffre, lui il est excusé. Mais celui qui n'a pas été contraint, puis qui dit quelque chose qui a rapport avec le coffre ou qui parle de coffre avec connaissance, celui-là, il n'a pas d'excuse. Et le cher il dit que dans le verset, Allah il a expliqué que la raison pourquoi ils font ça, c'est parce qu'ils veulent quelque chose de la dunya. Hein. Donc, même s'ils n'ont pas cru réellement que ce qu'ils disaient était kufr ou shirk, et même s'ils n'ont pas, disons, euh, rejeté la religion, détesté la religion, ou qu'ils même s'ils n'ont pas aimé le kufr, même s'ils ont détesté le kufr, le fait qu'ils ont qu'ils aient fait le kufr, qu'ils aient euh, prononcer quelque chose qui a rapport avec le coffre ou le shirk, et qu'ils n'avaient pas aucune contrainte, eh ben ça fait qu'ils sont réellement mécréants, même si euh, même s'ils ne le croyaient pas dans leur cœur, même s'ils ne croyaient pas au coffre dans leur cœur. C'est ça ce que le chef essaie de faire comprendre. Hein C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas été contraint, qui, dit, qui dit je suis kafir, ou bien je ne crois pas en l'islam, ou des choses comme ça, même s'il ne dit, pas ça avec son cœur, même s'il le dirige avec sa bouche, hein, puis il sait que c'est court et tout, donc celui-là, c'est sûr que, même s'il euh, il le dit par exemple pour quelque chose de la dunya, par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui voudrait travailler quelque part, puis quelqu'un lui dit est-ce que tu es musulman, il dit non je suis pas musulman, je suis chrétien, pour se faire engager par exemple. Puis il dit non, mais dans mon cœur, je suis, dans, dans sa tête, il dit, ou dans son cœur, il dit, moi non, non, je suis musulman dans mon cœur, mais je vais dire juste à ce gars-là que je suis chrétien, juste pour qu'il m'engage. Et il n'a pas été contraint, personne lui a mis un arme au bord de la tête pour lui dire, si tu dis pas que, si tu dis que t'es, dis que t'es chrétien, sinon je te tue, ou quelque chose comme ça. Alors lui, il, a, il est réellement kafir quand il a fait ça, il doit faire il doit revenir à l'islam. Ça c'est un exemple, Allahu A'lam, comme le chef il dit, Allahu A'lam. Et euh, l'explication de ce dernier passage, c'est ثم ذكر الشيخ بطلان هذه الشبهة بأن الله تبارك وتعالى ما أعذر قوما قالوا كلمة الباطل فرحا وادعوا بأنها مزح أو آه، مزح وإنما تحدثوا به للتسلية والترويح على النفوس من شدة التعب بل أنزل الله فيهم قرآنا حيث قال الله عز وجل في شأنهم آه، قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وقصتهم معروفة وهي أن قوما في غزوة تبوك انفردوا وأخذوا يقودون يخوضون يخوضون ويلمزون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب وأصحابه المجاهدين الأبرار ويقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء فسمع ذلك عوف بن مالك فقال للمتكلم بذلك كذبت ولكنك منافق لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد أن القرآن قد سبقه وقال زيد بن أسلم قال عبد الله بن عمر فنظرت إليه متعلقا بحقب أو بحقب, بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة يقول إنما كنا نخوض ونلعب والرسول صلى الله عليه وسلم ما يزيده على قوله له قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فانظر رحمك الله كيف حكم الله عليهم بالكفر بسبب تلك الكلمات التي ادعى قائلها أنه قالها على سبيل المزح وترويح, والترويح على النفوس فما قبل الله عذره فكيف بمن يقول في الدين آه، ومن جاء به ما هو أعظم من ذلك مثل هؤلاء المشركين آه، ونأخذ من هذه القصة العجيبة إخبار الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع قوما يتناجون فيما بينهم يخططون للشر وإيذاء المسلمين سواء كان ذلك الإيذاء في دينهم أو في دنياهم خفية فإنه لا يجوز له أن يسكت ويقول إنني إذا آه، أخبرت بهم آه، أدخل في النفاق أو أدخل في, الو... آه، في, الوشاء في الوشاية أو أكون نماما وحاشا وكلا بل هذا من الواجب عليه أن يبلغه السلطة من أهل العلم والحكم من أجل أن يقضوا على جرثومة الفساد والمخططين لهم والمتربصين بالمسلمين الدوائر في, أم في أمنهم وإيمانهم وعقيدتهم ومنهجهم ولا يجوز له أن يسكت عن هذا الشر فإن, فإن السكوت عن الشر إهماله وإهماله إثم كبير Le cheikh, il a, répond, il a complété l'explication de la, la dernière partie de, des paroles du cheikh Mohamed Wahab en expliquant l'exemple des hommes qui s'étaient moqués euh, des Sahaba et qui avaient euh, dit des choses mauvaises contre les Sahaba lorsqu'ils s'en allaient à la bataille de Tabouk, et Allah a dit à leur sujet, dit est-ce que c'est Allah et de ses signes et de son messager que vous vous moquiez, ne vous excusez pas, vous avez certes cru après avoir eu la foi. Et leur histoire elle est connue, on l'a mentionné au dernier cours, donc on va pas la rementionner encore une fois, mais c'est juste pour dire que regardez comment des Allah a, a, décrété qu'ils sont mécréants parce qu'ils ont dit une simple parole, hein, et ils ont, ils ont prétendu, ces gens-là, lorsqu'ils l'ont dit, qu'ils faisaient juste se moquer ou ils voulaient juste se reposer l'esprit parce qu'ils avaient fait un long voyage, et Allah n'a pas excusé cette excuse de leur part, alors comment on peut dire que euh, comment on pourrait, pourrait euh, pas dire la même chose, par exemple, à propos des gens qui disent des paroles encore, encore plus graves que c'est qu'est-ce que ces gens-là ont dit, hein, parmi les mouchriquins d'aujourd'hui. Et il dit, on peut prendre à, partir de cette histoire-là, parce que le sahabi qui avait entendu ces hommes-là en train de se raconter ces blagues sur les sahaba, il, a dit, je vais informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein, donc il est parti pour aller l'informer, mais il a trouvé que les Sahaba, euh, que le prophète avait déjà reçu une révélation à ce sujet-là. Alors, euh, le chef il dit que on peut utiliser cette, cette histoire-là pour dire que tous les, toute personne qu'on trouve en train de planifier quelque chose de mal, qui peut nuire aux musulmans, hein, et qui peut euh, leur amener des problèmes, des nuisances dans leur religion et dans leur dunya, et qui on les trouve en train de planifier des choses en secret, eh bien, il dit que il n'est pas permis pour nous de garder cette chose-là secrète et il faut informer euh, les gens qui sont responsables pour que ces gens-là soient euh, jugés, hein, pour que ces gens-là soient arrêtés et pour pas que le désordre se, euh, se disperse et se propage sur la terre, sur la terre à cause de ces gens-là qui font des complots contre les musulmans et contre leur sécurité et contre leur foi et contre leur croyance et contre leur voie, leur méthodologie. Et donc il ne faut pas rester silencieux et se taire lorsqu'on est au courant de ces choses-là. Il dit وأيضا ما أعذرهم الله إذا قالوا كلمة الكفر إلا أن تكون قلوبهم مطمئنة بالإيمان فإذا زاغت القلوب وفرغت من الإيمان فإنهم مؤاخذون بذلك كما قال الله تعالى من من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إذا المكره الذي يوضع السيف على رأسه ولا يتحمل وقال كلمة الكفر وقلبه ثابت على عقيدته لا إثم عليه ولا حرج فقد أعذره الله شيخ il الله donc que Allah a excusé les gens qui prononcent une parole de kufr et que leur cœur est rempli de foi mais ils ont été contraints ceux-là, ils ne vont pas être euh, pris pour compte pour la parole de Kufr qu'ils ont dit, comme Yass, euh, Ammar ibn Yasir, par exemple. Ammar ibn Yasir, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit une parole de Kufr et il l'a dit, il avait la foi dans le cœur, mais on l'a menacé de l'arme et à cause de ça, il l'a dit, mais il, dans son cœur, il avait la foi. Et donc, celui qui est contraint de cette façon, Cheikh, il dit qu'on met une épée sur sa tête, et qui ne prend pas la, n'est pas capable de le prendre, hein, il prononce une parole de couple alors qu'il a le, le cœur ferme sur la foi, celui-là il n'a pas de péché et il n'a pas de problème parce que Allah l'excuse. ويذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر عندما أذاه المشركون وعذبوه قال كلمة الكفر يعني ذكر آلهتهم بخبر بخير فأتى النبي صلى الله عليه وسلم مهموما حزينا فأخبره الخبر وقال فما زال بتعذيبهم حتى ذكرت آلهتهم حتى ذكرت آلهتهم بخير قال كيف تجد قلبك قال مطمئن بالإيمان فأنزل الله آه، من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم آه، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة فالنبي صلى الله عليه وسلم آه، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد أي ما دام القلب ثابتا على الإيمان ومتى نجى, نجى الله العبد من أذية أولئك المشركين عاد إلى فعل الإيمان بقوله وبلسانه وبجوارحه وبقلبه وهذا هو الواجب ونسأل الله تبارك وتعالى الثبات على الحق علما وعملا ودعوة وجهادا وصبرا على الأذى فيه حتى يأتينا ربنا اليقين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه Donc le cheikh il termine en disant que les mufassirin, les ulama tafsir ont expliqué que ce verset-là a été révélé à propos d'Ammar euh, ibn Yasir, lorsque les mushrikoun l'ont torturé euh, et ils l'ont forcé à dire une parole de coffre. Il ne faut pas oublier également qu'ils avaient tué son père et sa mère devant lui. Alors, lui, il a dit que, il a dit, euh, il, a, il, a, mentionné du bien des idoles des mushrikines. Alors, il est arrivé au prophète sallallahu et oh, il était triste. Et il lui a informé, il a dit, ils m'ont torturé et torturé et torturé jusqu'à ce que j'ai dit du bien de leurs idoles. Le professeur Hassan a dit, comment, tu trouves ton cœur, en quel état est ton cœur Il a dit, j'avais le cœur rempli de foi. Alors, Allah a descendu le verset, celui qui a mécru après, la foi, après avoir eu la foi, excepté celui qui a été contraint et qui a le cœur en paix et en sérénité avec la foi, mais euh, donc celui-là il est excusé, celui qui, a été contraint. Mais celui qui a eu le cœur ouvert à la mécréance, alors ceux-là auront euh, la colère d'Allah et un dur châtiment, parce qu'ils ont préféré la vie d'ici-bas à l'au-delà. Donc le prophète lui a dit, c'est-à-dire s'ils reviennent encore, ils te, te prennent encore, ils te menacent avec l'épée pour de te tuer si tu ne prononces pas euh, du bien de leurs idoles, répète encore ce que tu as dit la première fois. C'est-à-dire, mentionne du bien de leurs idoles, tant que tu as la foi dans le cœur, c'est pas grave. Parce qu'ils l'ont contraint, ils l'ont forcé. Hein? et euh, le cheikh, donc, il dit, tant que tu as la foi ferme dans le cœur, hein, et que tu fais ça dans le but de t'éloigner du mal que les mouchikines veulent te faire, et que lorsqu'ils te laissent, tu retournes à la foi, avec ton cœur, avec ta langue, avec ton corps et tout, alors ça, c'est ce qui est obligatoire. Et donc il termine en disant qu'on demande à Allah la fermeté sur la vérité dans, nos, dans notre connaissance, dans nos actions, dans notre da'wah, dans nos efforts qu'on fait pour sa religion et dans la patience euh, et l'endurance vis-à-vis des difficultés et des nuisances qu'on peut subir dans cette voie et également on demande qu'Allah nous donne cette euh, fermeté jusqu'à ce que Allah nous donne al yakin cest c'est-à-dire la mort et on demande, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin et euh, paix et salut sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sur ceux qui l'ont suivi ainsi que sur ses compagnons.